السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وبعد بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومشيئته ومساعدة الله سبحانه وتعالى na taufiki yake na matakwa yake leo tunaingia katika siku ya tatu ya semina yetu katika kipindi hichi cha kwanza ambapo inatolewa darasa maalumu kwa akina mama darasa hii tunaisoma kupitia risalatun adhima kijitabu kidogo lakini kina ujumbe mkubwa kiitwacho tawjihatun wa tanbihatun lilfatati almuslima miongozo mazinduo mbalimbali kwa msichana muislamu cha mtunzi wake الدكتور الشيخ عبد ibn بن al-faiz حفظه الله تعالى na darasa ya mwisho ambayo tulisimama nayo ni sehemu ya nasaha na miongozo ambayo Sheikh hafidhahullahu ta'ala ameahidi ataitoa au atazitoa nasaha hizo kwa wanawake kupitia risala hii kadhalika pana tahdhir pana makatazo na makemeo juu ya makosa mbalimbali ya kisheria pia atayabainisha kwa wanawake wa Kiislamu ili wajitahadharishe na wajiweke mbali na mambo hayo kwa hivyo akaanza kutaja hizo nasaha na hiyo miongozo moja baada ya jingine kama mnafuatilia dada zangu mama zangu wa Kiislamu shekhe ameanza kutaja jambo moja baada ya nyingine akaanza na taqwa Allah na hii nasaha ya kwanza kabisa aliposema awwalan taqwa Allah na hapo tumepasoma na natarajia insha Allah taala watakuwa pameeleweka watakuwa pameeleweka kisha akaja na jambo la pili thanian إخلاص العمل لله وحده jambo la ikhlasi katika matendo kwa kumfanyia Allah peke yake hilo ni jambo la pili jambo la tatu thalithan almutaba'atu ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika amali za dini na tukaona hili nalo ni sharti la pili katika yale masharti mawili ya kusihi ibada ya kusihi amal ya mu'min kadhalika akaendelea jambo la nne rabi'an talabul ilmi shar'i kuitafuta ilmu ya kisheria na nukta hii ndiyo tuliianza tukaisoma sehemu ya nukta hii na Sheikh hafidhahullahu ta'ala akasisitiza mambo ya msingi kwenye kusoma ilmu ya dini kubwa zaidi ni kwamba mtu anayesoma dini lengo lake katika huu usomaji wake liwe ni kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na asisome kwa ajili ya kupata certificate na nyaraka mbalimbali rahmatullahi za kuonyesha kwamba kasoma hayo yasiwe malengo yake bali katika nasaha ambazo akazitoa hapa katika usomaji ni kwamba mwanafunzi hasa asitosheke na syllabus ya darasani tu ikawa anasoma jambo hilo peke yake bali amehimiza wanafunzi kuwa na pupa ya kujisomea vitabu mbalimbali mbali katika kutubu za ahli ilmi kwa sababu kufanya hivyo kutamuongezea faida katika elimu lakini pia akaonyesha kwamba mwanamke wa Kiislamu ambaye anajishughulisha na jambo la elimu ya kisheria ana cheo kikubwa sana katika Uislamu na nafasi yake ni ya juu sana. Kwa nini? Kwa sababu anashughulikia jambo tukufu, jambo bora, kwa sababu elimu ina fadhila. Shekhe akaleta baadhi ya ayati hapo, kadhalika ahadithu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam za kuonyesha fadhila na ubora wa ilmu akileta aya katika suratul mujadala na inaitwa suratul mujadila aya 11 tuliisoma kisha akaleta aya nyingine katika suratu zumar aya 9 kadhalika aya nyingine katika surat fatir aya 28 kisha akaleta hadithi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi sahihain ambayo imepokelewa katika sahihi mbili hadithi ya Muawiya ibn Abi Sufyan kadhalika akaleta hadithi nyingine alladhi rawahu al-Imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala fi al-Jami' hadithi ya Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu adilla zote hizi alizimwaga hapa kusisitiza na kutilia mkazo jambo la ilmu na sharafu ya ilmu na nafasi yake sasa tunaendelea yaqulu hafidhahu Allah ta'ala baada ya kutoa adilla hizo za kuonyesha nafasi ya ilmu sasa anamzungumzisha mwanamke wa Kiislamu akisema fajadirun bilmarati المسلمة an tataniya بجميع الطرق الموصلة إلى العلم قاصدة بذلك وجه الله قاصدة بذلك وجه ربها طيب أنا سمع فجدير نين باسا نين استحطي بالمرأة المسلمة ومنمك مسلام أن تعتني بجميع الطرق azitilie umuhimu njia zote almusilati ila alilmi zenye kufikisha katika elimu kwa maana afanye bidii kwa kupitia njia mbalimbali mbali, ambazo zitamfikisha katika elimu Sheikh anasema qasidatan bidhalika hali ya kuwa ni mwenye kukusudia mwanamke huyo kwa kufanya hivyo au ni mwenye kukusudia mwanamke huyo kwa kufanya hivyo wajha, wajha rabbiha uso wa mola wake subhanahu wa ta'ala kwa maana mwanamke afanye juhudi za kuitafuta ilmu kwa kupitia njia mbalimbali mbali za kupata ilmu lakini awe anakusudia katika utafutaji wake wa ilmu uso wa Mola wake mlezi subhanahu wa ta'ala kwa maana ikusudie dini na asiyo na malengo ya kilimwengu ilmu haitaki jambo hilo atazikosa fadhila za ilmu ya kisheria qasitan bidhalika wajha, wajha rabbiha hali ya kuwa ni mwenye kukusudia huyo mwanamke kwa jambo hilo la kutafuta ilmu uso wa Mola wake mlezi turidu llaha waddara al-akhirah awe anamtaka Allah na nyumba ya akhirah au anataka janna bwana kwenye kusoma, kusoma kwake turidu an tatafaqqaha fi din awe anataka na anakusudia kujitaalamisha katika dini turidu bidhalika an ta'budu Allah ala basiratin wa bayyina atake mwanamke kwa uko kusoma eh kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala juu ya ujuzi na juu ya ubainifu haya ndio ya malengo yake turidu an tunqidha an-nasa bil-ilm atake mwanamke au akusudie mwanamke kuwaokoa watu wengine kwa kupitia elimu yani baada ya kunufaika yeye basi akusudie kuwanufaisha watu wengine na elimu haya ndio yeye malengo yake anasema hafidhahullahu ta'ala akiendelea na huu ni ukurasa wa 11 bila shaka mnafuatilia ويكفي في فضل العلم اختي المسلمه na inatosheleza katika kuonyesha fadhila ya ilmu ويكفي في فضل العلم na inatosheleza katika kuonyesha fadhila ya ilmu ukhti almuslima ewe dada yangu muislamu anna alinsana kwamba hakika mwanadamu kullama zada ilmuhu zadat khashyatuhu lillah kila ambapo inaongezeka ilmu yake eh anna al-insana haika mwanadamu kullama zada ilmuhu kila pale ambapo inazidi ilmu yake kila ilmu inapoongezeka zadat khashyatuhu lillah basi inazidi hofu yake ya kumhofu Allah subhanahu wa ta'ala ule ucha Mungu nao unaongezeka kwa kadri ya elimu inavyoongezeka jambo hili peke yake latosheleza kuonyesha kwamba elimu ni jambo kubwa lenye fadhila nyingi wayakfi aidan na inatosheleza vile vile yani kuonyesha fadhila ya ilmu anna alulamaa warathatul anbiya'i alayhimus salatu wassalam hili nalo jambo kubwa wayakfi aidan na inatosheleza vile vile yani kuonyesha fadla ya ilmu anna alulamaa kwamba hakika maulamaa wasomi wanawazuoni warathatul anbiyai ndio warithi wa manabii warithi wa karibu kabisa wa manabii wa Allah ni, ni, ni maulama baada ya kuondoka manabii na kufariki kazi yao ya kutangaza ilmu na da'wa iliendelezwa na maulama ha? na hii yaonyesha sharafu ya ilmu kwamba maulama ndio warithi wa manabii alayhi salatu wassalam sasa utalipuuziaje jambo la ilmu vipi mwanamke wa Kiislamu utabweteka ukaacha kutafuta ilmu ukalipuuza jambo hili ikawa hujalifanya ni katika vipaumbele vyako itakuwa ni kosa kubwa sana na huo ni mughafala wa hali ya juu maal asaf kwa masikitiko makubwa tulionayo bado wanawake wengi wa Kiislamu hawajazinduka katika jambo la elimu yani ukiwatazama wanawake wengi wa Kiislamu kama vile wanahisi hili jambo la elimu sio jukumu lao labda ni la watu wengine ndio maana juhudi za kusoma hasa kwa wanawake zetu hawa katika miji yetu juhudi ni chache sana hatujaona ule muamko wa kusoma kwa maana ya kwamba wanawake wasome wataalamike vizuri bali wapate uwezo wa kuwasomesha wenzao katika wanawake na banati wa Kiislamu jambo hili lina mwamko mdogo sana na hasa katika miji yetu hii sasa haya maneno yanayosemwa hapa tuyatafakari sana yanatuhusu sisi ndio shekhe anakuambia tunaendelea kwenye kitabu chetu fa alayki bitalabi alilmi sasa ni juu yako wewe mwanamke kulazimiana na kutafuta ilmu faalaiki bitalabi alilmi ni juu yako wewe mwanamke kulazimiana na kutafuta ilmu litahsuli ala alfadl alazim ili uweze kuzipata uweze kuzifikia hizi fadhila kubwa uweze kuzipata hizi fadhila ikiwa wewe husomi ilmu kwa hivyo dada zangu katika imani mama zangu ukhti zangu hebu tubadilikeni sisi tuchukue maamuzi ya sawasawa ya kuanza kujitaalamisha sisi wallahi katika jamii yetu tunahitajia mudarrisat waalimu wanawake wa kusomesha dini tunawahitajia muhafidhat waalimu wanawake wa kusomesha Qur'an na kuhifadhisha Qur'an bali tunahitajia wanawake wenye kiwango cha ushekhe tumpate au tuwapate wanawake waliofikia kiwango cha ilmu wanaweza kudarisisha kudarisisha na kufundisha elimu mbalimbali za Kiislamu min aqidati wakafundisha mambo ya itikadi wa fiqhin mambo ya kifikihi wa hadithin tuwapate wanawake wakafundisha masomo ya hadithi wa tafsiri na masomo ya tafsiri bali wakafundisha asira wa tarikh masomo ya sira na historia za Kiislamu ulumul lugha tukawapata wanawake mabingwa katika ilmu za lugha ya Kiarabu ukampata mwanamke anafundisha an-nahwu al-arabi anafundisha nahwu wasarfu fundisha sarfu wal balagha anafundisha balagha ilmu al-arudh wal qawafi ilmu za mashairi al-adab na mfano wa ilmu hizo sisi tunahitaji tuwapate wanawake hao sasa kupatikana wanawake kama hawa si kwa kutamani tu ikawa mtu anatamani wala hawawezi wakazuka tu wanawake hao eh bila kufanyika juhudi haiwezekani tukikaa tu tukategemea wataibuka eh bila juhudi yoyote wasome wanawake itakuwa twajidanganya sisi na madhara yatakuwa ni makubwa katika jamii yetu lakini mimi naamini wanawake wanaweza kwa bil khusus nyinyi wanawake ambao mnasoma darasa hii hapa Moshi maneno haya yanawaelekea nyinyi moja kwa moja hasatan pamoja na kwamba yanawagusa wanawake wengine wote wa Kiislamu popote pale walipo lakini dada zangu wa hapa Moshi ni lazima mtoe juhudi kwenye kusoma na jambo hili tutasaidiana na nyinyi ni lazima tuwekee mipango madhubuti ya kuwasomesha yaandaliwe mazingira hayo na pawezeshwe ili mwanamke anayetaka kujisabilia kusoma yani anataka kujitoa kwa ajili ya kusoma apate nafasi hiyo inawezekana kuna changamoto za kuandalia mazingira hayo lakini sote tunaguswa na hizi nasaha kwa hivyo tuamke wanawake wa Moshi na wanaume tuamkeni kwenye jambo la kumsomesha mwanamke ilmu mwanamke anahitajika kuwa ni mkufunzi katika jamii al-ummu madrasatun al-ummu madrasatun إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق mwanamke ni chuo mwanamke ni mafunzo lao ukimwandaa mwanamke kwa hakika utakuwa umeliandaa taifa lenye misingi madhubuti kabisa lakini mwanamke akiumba ikawa mwanamke ni mjinga hajitambui katika dini yake hajui la halali wala la haramu yupo yupo tu basi jamii itaharibika na hatimaye taifa litapoteza mwelekeo litakuwa taifa la hovyo kwa sababu mwanamke anachukua nafasi kubwa katika kulea mwanamke ndiyo mlezi wa asli mwanamke ndiyo mwenye kuijenga fikra ya mtoto kutoka mdogo kwamba awe nani mwelekeo wa kimaadili mtoto anaopata mwanzo kabisa kwa mama yake na mama ni mwanamke sasa akiterekezwa huyu mwanamke ndio hapo tunapata vizazi vya hovyo hawa machokoraa mnaowaona mitaani na vijana waliopoteza maadili wakazama katika maasi na fuska wakawa mbali na dini kwa kweli wanawake wana mchango mkubwa sana katika hilo na ukimuona kijana kanyooka ni mtu anapenda dini yake ni kijana mwenye maadili ana hishma na adab ni kijana mwenye kusimamisha ibada basi jua haya mafanikio hayo mwanamke naye ana mchango mkubwa sasa kile unavyomfanya mwanamke kuwa msomi ndivyo unavyotarajia faida nyingi zaidi kutoka kwa mwanamke hapa pana maneno mengi sana ya kuzungumza na wanawake kwa jambo la elimu tupatafakari sana hapa hiyo nukta ya nne nukta ya tano nitapita tu hii situsimama sana hapa khamisan nukta ya tano ambayo shekhi anatunasihi hapa ha? Ah, na anawanasihi wanawake anasema kutubun nusiki biqiraatiha vitabu sasa hapa anataja vitabu ambavyo tunakuhusia wewe mwanamke kuvisoma vitabu hivyo sasa haya maneno hapa yanawahusu sana wanawake wasomi ambao tayari wapo katika mfumo wa ilmu ni talibatu ilmin ni wanafunzi wenye kusoma ilmu au mudarrisat au wanafunzi au wanawake waalimu wanaelekezwa vitabu muhimu vya ku, vya kuvisoma na kuvizingatia ambavyo vitawasaidia sana e, kustafidi katika elimu sasa inawezekana sisi bado eh, ndio kwanza tunajipanga panga kwa hivyo hapa nitapita tu nitavitaja hivi vitabu kuvitaja tu ili nisiwatiwe uzito hapa nitavitaja tu kama kuna ambaye anavijua fasifa biha wa ni'ma eh itakuwa ni nuru na ala nuru lakini kama kuna ambaye hatuvijua atakuwa anaona giza hapo au maruweruwe basi amesamehewa eh la tathriba alayki hakuna lawama juu yako anasema waadhkuru laki nukta ya tano hii na ninakutajia wewe mwanamke ala wajhi ikhtisar juu ya njia ya ufupi tu بعض الكتب التي انصحك باقتنائها وقراءتها baadhi ya vitabu ambavyo nakunasihi wewe mwanamke kuvitunza vitabu hivyo kwa maana kuwa navyo katika maktaba yako ambavyo nakunasihi mwanamke wewe biktinaiha kuvitunza hivyo vitabu kwa maana uwe navyo wa qiraatiha na kuvisoma baadhi ya vitabu hivyo kwa ufupi tu maana vitabu vya elimu viko vingi sana lakini hapa amefanya ikhtisar kama ishara kwenye vingine asema famin kutubi tafsir miongoni mwa vitabu vya elimu ya tafsir tafsiri ya Qur'an ni hivyo ambavyo amevitaja sasa kutoka hapo ninasoma tu kwa Kiarabu si tafsiri hapo kwa sababu nataka upasikilize tu nataka tuvuke hapo famin kutubi tafsiri تفسير القرآن العظيم لابن كثير رحمه الله وتفسير الكريم المنان في تفسير في تفسير كلام الرحمن للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى ومن كتب التوحيد فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن آل الشيخ والعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وشرحها للشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تعالى كذلك ومختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ الحكم رحمه الله وشرح الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله إذن كتاب في توحيد عقيدة ومن كتب الحديث من كتاب في حديث نتاجة مختصر صحيح البخاري للزبيدي رحمه الله ومختصر صحيح مسلم للمنذر ورياض الصالحين للإمام النووي وجامع العلوم والحكم لابن رجب رحمه الله تعالى الحافظ وشرح الأربعين النووية أنك فهموا إيشوه كالإمام النووي وبلوغ المرام مع شرحه توضيح الأحكام للشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى أسيما ومن كتب الفقه نكتك كتاب يفقه ينبغي منمك وننسهيوا السلسبيل في معرفة الدليل ويحاشية على زاد المستقنع للشيخ صالح بليه رحمه الله تعالى للشيخ صالح البليهي رحمه الله تعالى كتاب شفقه تشكي حنبل ومنار السبيل للشيخ إبراهيم ابن محمد الضويان ها رحمه الله تعالى للشيخ إبراهيم ابن محمد الضويان رحمه الله تعالى وزاد المعادي في هدي خير العباد لابن القيم hivyo ni baadhi ya vitabu vya fikihi wa fil adabi na katika vitabu vya adab eh ni rawdatul uqala wa nuzhatul fudala libn hibban sasa anasema hadhihi ba'd kutubi annafi'a allati nansahuki biha hivi ni baadhi ya vitabu eh venye manfaa ambavyo ninakuhusia wewe mwanamke kwa vitabu hivi sasa tutamani tungekuwa tuna wanawake wasomi ikawa haya maneno wanayaelewa na wanaweza kuvitafuta hivi vitabu wakavisoma wakapata faida na wakawasomesha wanawake wenzao tunatamani sasa nimesema nivisome makusudi ili nipate kuwahamasisha kwamba mlitakiwa wanawake wapatikane baadhi yenu ambapo haya maneno yakisemwa wanayaelewa na hivi vitabu wanaweza wakavitafuta na kuvisoma nataka roho ziwaume kwamba kwa nini sisi hatujui vitabu hivyo kwa nini sisi wanawake hatuna uwezo wa kuvisoma vitabu hivyo nataka muumie vizuri sana ili muweze kuchukua maamuzi ya kuanza kusoma na kuwasomesha watoto wenu wa kike haya nukta hii tutaondoka hapa hiyo nukta ya tano anasema sadisan nukta ya sita na huo ni ukurasa wa 13 eh kwa wale wenye vitabu